Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել արևելյան եւ հյուսիս-արևելյան ուղություներում։ Ադրբեջանական Ագիտպրոպի հաղորդագրությունները կատարյալ անհեթեթություն են։ ԼՂ նախագահը ոստիկանության 2016 թվականի գործնեությունը գնահատել է բավարար։ Մայրօրենքում արտացոլված են այն հիմնական օրենքները, որոնցով պետք է առաջնորդվի պետությունը, հասարակությունը։ Արցախում անցեկացվելու Սահմանադրություն եւ Իրավունք հանրապետական դպրոցական օլիմպիադա։ ԼՂ սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամում կկատարվեն փոփոխություններ։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելող օտարերկրացիների ցուցակը մեծանում է եւ շարունակելու է մեծանալ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 8-ին եւ լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը 60 մմ-անոց mm ականանետներից տարբեր տիպի նռնականետներից ու հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 200 գրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել առաջնագծի արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղություներում։ Նշված հատվածներում ադրբեջանական զինուժը ականանետներից ու նռնականետներից ընդհանուր առմամբ արձակել է 15 արկ, որից 9 ականանետներից, 6-ը նռնականետներից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն ադրբեջանական Ագիտպրոպի կողմից տարածվող հաղորդագրությունները Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղ գտնող զարգացումների, մասնավորապես պաշտպանության բանակի կորուստների ու վիրավորում ստացած զինծառայողների վերաբերյալ լուրերը կատարյալ անհեթեթություն են։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հորդորում է հայրենական լրատվամիջոցներին չընկնել հակարակորդ երկրի տեղեկատվական ծուղակը, այդписով ջուր լցնելով վերջինիս ջրաղացին։ Միաժամանակ մեր լրատվամիջոցներին կոչ ենք անում առաջնային գծում տեղ գտնող զարգացումների վերաբերյալ տեղեկատվություն հաղորդելիս օգտվել բացառապես ԼՂ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքից։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը փետրվարի 8-ին մասնակցել է ԼՂ ոստիկանության մարմինների եւ ստորաբաժանումների 2016 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործնեության արդյունքների ամփոփման կոլեգիայի նիստին։ Զեկույցներով հանդես են եկել ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը, կառույցի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ։ Իր խոսքում Բակոս Սահակյանն ընդգծել է, որ համակարգի արժեվ դրված խնդիրները բարդ են ու կարևոր են եւ ոստիկանությունն ունի դրանք արդյունավետորեն լուծելու համապատասխան ներուժ։ Ձեր իրականացրած նպատակասլաց աշխատանքի կարևոր ուղղություններից մեկը բնութագրող հիմնական ցուցանիշը հանդիսանում է բոլոր գծերով գրանցված հանցագործությունների թվի նվազումը նախորդ տարվա համեմատ 84%-ով։ Չնայած այդ ցուցանիշը հանցագործությունների առանձին տեսակների հաշվառման նոր համակարգի ներդրման հետ կապված կրում է որոշակի լատենտային բնույթ, բայց այնուհանդերձ դա փաստ է։ Համակարգի աշխատանքի արդյունավետությանը նպաստել են հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունների բարձր մակարդակի վրա գտնվող համագործակցությունը, Արցախի հանրապետության ոստիկանության եւ մեր երկրի ուժային իրավապահ ու այլ կառույցների սերտ փոխգործակցությունը։ Երկրի ղեկավարը 2016 թվականի կառույցի գործնեությունն ընդհանուր առմամբ գնահատել է բավարար եւ տվել համապատասխան հանձնարարականներ 2017 թվականի աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Հանրապետության իշխանությունները կձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցներ ոստիկանության աշխատողների սոցիալական եւ աշխատանքային պայմանների շարունակական բարելավման ուղղությամբ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերջին 175-րդ հոդվածի ձևակերպումը մեզ չի զրկում Ադրբեջանի իշխանությունների իրավազորության տակ գտնվող մեր կորցրած տարածքների հանդեպ ունեցած պահանջից։ Այս մասին ասել է ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Մենք չենք մոռացել Գետաշենի, Մարտունաշենի, Շամյանի եւ Մարտակերտի շրջանների կորցրած մեր մյուս գյուղերի մասին, որտեղից հազարավոր մարդիկ ստիպված լքել են իրենց տները որտեղ մեր անմեղ հայրենակիցների արյունն է թափվել, ասել է ազգային ժողովի падգամավորը, հավելելով, որ այդ պահանջից ելնելով էլ ձևակերպվել է նոր համանալության նախագծի վերջին հոդվածը։ Հարցին թե ինչպես է պատկերացնում այդ տարածները վերադարձնելը, падգամավորը պատասխանել է, որ հայկական կողմը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը միշտ էլ դիտարկում է խաղաղ բանակցությունների միջոցով, սակայն Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է արկածախնդրություններ փնտրել։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսանում կայացած գիտխորթի երթական նիստում, որ նվիրված էր Արցախի pedagogական զարգացման հերանեկարներին, անդրադարձ է կատարվել հանրապետությունում փետրվարի 20-ին անցկացվելիք նոր համանդրության նախագծի հանրակրվեին։ Անդրադառնալով համանդրական բարեփոխումներին, համասանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը նշել է, որ այս բարեփոխումները Արցախի համար նոր դռներ են բացելու։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հումանիտար եւ լեզուների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Մհեր Հարությունյանն էլ նշել է, որ պետականության ամրապնդման եւ զարգացման գործում մեծ դեր ունի երկրի մայր օրենքը սահմանադրությունը, որտեղ արտացոլված են այն հիմնական օրենքները, որոնցով պետք է առաջնորդվի պետությունը, հասարակությունը։ Քննարկումների ժամանակ ներկաներին ցուցադրվել է տեսաֆիլմ վերջին տարիներին Արցախում արձանագրված հաջողությունների ու զարգացումների մասին։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորման նախաձեռնությամբ փետրվարի 27-ին առաջին անգամ Արցախում անցեկացվելու Սահմանադրություն եւ իրավունք հանրապետական դպրոցական օլիմպիադա։ Այս մասին ասել է Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ավետիք Հարությունյանը եւ նշել, որ օլիմպիադան անցեկացվելու Ստեփանակերտի եւ ԼՂ շրջենտրոնների 11 եւ 12-րդ դասարանների աշակերտների շրջանում Գործող պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրից օգտվելու նպատակով Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամին ընդհանուր թվով 140 հայտ է ներկայացվել գյուղական եւ քաղաքային բնակավայրերում մշտապես բնակվող ընտանիքներին բնակելի տուն կառուցելու համար։ Այդ մասին ասել է Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանը։ Նրա խոսքով անցյալ տարի գյուղաբնակ երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տան կառուցման համար տրամադրվող պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի մեջ կատարվել է փոփոխություն, որի համաձայն ծրագրից օգտվելու հնարավորություն ունեն նաև հանրապետության քաղաքային համայնքների բնակիչները, բացի Շուշիից եւ Ստեփանակերտից։ Խոսելով ծրագրում հնարավոր նոր փոփոխությունների մասին, Մարաթ Հասրատյանը նշել է. Քննարկում են տարիքային ցենզի սահմանափակումը վերացնելու եւ գյուղական համայնքներում բնակարան կառուցելու նպատակով մինչև 3 միլիոն դրամ պետական աջակցության տրամադրման չափը մեծացնելու հարցերը։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելող օտարերկրացիների ցուցակը մեծանում է եւ շարունակելու է մեծանալ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա բլոգեր Ալեքսանդր Լավշինին Ադրբեջանին արտահանձնելն ամոթալի է անվանել։ Այն վրթոմունք է առաջ բերել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այլ երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի Լավշինի արտահանձնման հիմնավորման մեջ չի հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղ այցելությունը այդ հայտարարությունը վնաս կհասցնի հենց այս գործարքի մասնակիցներին եւ ոչ միայն վարկանիշի առումով։ Այն տասնյակ երկրներից հարյուրավոր հեղինակավոր, ականավոր դեմքերի, պետական այրերի, արգոսնախարարների անունները պարունակող այդպես կոչված ադրբեջանական սև ցուցակը ինքնին խոսում է։ Արդյոք ոսկը կանգնեց դեպի Արցախ մարդկանց։ Իհարկե ոչ։ Ավելացավ եւ շարունակելու է աճել։ Հավասարակշռությունից դուրս եկած եւ բարձր իրենց նյարդերը տեղի են տվել եւ փորձում է այլոց հավասարակշռությունից հանել, մենք պետք է չտրվենք դրան եւ Ադրբեջանի ջղացին ջուր չլցնենք։ Լապշինի արտահանձնման Բելարուսի կեղտոտ խաղն ընդդեմ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերի է, ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-բելարուսական միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի համանախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նրա համոզմամբ այս քայլը չի բխում ոչ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման սկզբունքից, ոչ էլ հայ-բելարուսական հարաբերությունների քաղաքական բարձր մակարդակից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երբ քաղաքական գործարքը փորձում են իրավական փաթեթավորմամբ ներկայացնել, արդյունքում սովորաբար անհեթեթություն է ստացվում։ Ալեքսանդր Լավշինի գործը նույնպես այդ շարքից է։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Լապշինին արտահանձնելու հարցով Ադրբեջանը դիմել էր 13 երկրների, այդ հայցին սակայն արձագանքեց միայն Բելorusyan, ընդ որում այն տպավորությունն էր, թե Լապշինի գործով զբաղվում էին ոչ թե Բելorusի իրավապահ մարմինները, այլ հենց ինքը երկրի նախագահը։ Սկզբում Լուկաշենկոն հղում էր անում միջազգային պայմանագրերին, թե իբր Բելորուսիան պարտավոր է արտահանձնել իր երկրում ձերբակալված Ինտերպոլի հետախուզության մեջ գտնվող անձին, բայց երբ հայտնի դարձավ, որ իրականում Լապշինի հանդեպ միջազգային հետախուզում երբևէ չի հայտարարվել, նա իր երկրի իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց կազմակերպել Լապշինի արտահանձնումը օրենքի սահմաններում, դրանով ըստ էության երկրի դատական իշխանությունը կարգադրելով անպայման արտահանձնել ռուս-իսրայելցի բլոգերին, ինչը եւ նրանք կատարեցին անհապաղ թե որ արժանինքների համար է Լուկաշենկոն այդպես ջանադրաբար վարձահատույց լինում Ալիևին, միանգամայն այլ թեմա է, որին մենք կանդրադառնանք մեր հետագա թողարկումներում, բայց եւ այնպես, ինչ նպատակ էր հետապնդում Ալիևն այս գործարքին գնալիս Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի դիտարկմամբ Մենք արդեն իսկ արկափաստերի համադրմամբ կարող ենք հետևություն անել, որ գործ ունենք մարդու իրավունքների խախտման հետ, գործ ունենք Արցախի վերաբերյալ ազատ խոսքի լրացման, փորձի հետ եւ գործ ունենք Արցախ այցելած կամ այցելելու մտադրություն ունեցող անձանց վախեցնելու փորձի հետ։ Ռուբեն Մելիքյանի հաղորդմամբ Արցախի ու Հայաստանի լիազոր մարմինները լապշինի գործին հետևում են դեռևս անցյալ տարվա դեկտեմբերից։ Հենց այդ ժամանակ էլ նրանք ահազանգել են միջազգային իրավապաշտպան ու լրագրողական գազམ་ակերպություններին։ Այսօր արդեն ունենք նաև միջազգային մամուլի արձագանքները, որոնց գերակշիռ մասը միանգամայն օբյեկտիվ է ներկայացնում տեղի ունեցածը։ Հաստորեն լապշինի գործը դարձավ Արցախի մասին խոսելու եւս մեկ առիթ։ Ռուբեն Մելիքյանը վստահ է, որ ճիշտ աշխատելու դեպքում ստեղծված ստեղծված իրավիճակից կարող ենք եւ օգուտ քաղել։ Մեր վարկագիծը, մեր ռազմավարական վարկագիծը ուղղված է նրան, որպեսզի մենք սա հասցնենք հատշաճ հասարակներին միջազգային իրավապաշտպան հանրությանը, լրագրողական հանրությանը եւ փորձենք ձևավորել մոտիվացիա հատկապես այն մարդկանց մոտ, որոնք անկեղծորեն են իրենց գործունեությունը իրականացնում, անկեղծ իրավապաշտպաններ են, անկեղծ լրագրողներ են, որոնք նվիրված են իրենց գործին, ձևավորել է մռացուցիչ մոտիվացիա հենց միայն այն պատճառով, որ այսպիսի կոպիտ, կարելի ասել, վատ իրավաբանությամբ խոհարկված միջոցներով փորձ է կատարվում դրեցնել եւ վախեցնել, միայն հենց այս հանգամանքը նոր շարժարիտ հանդիսանա Արցախի մասին խոսելու, Արցախի այցելելու համար եւ այլն։ Արցախի օմբուդսմենի խոսքով ներկայումս կարևորն աշխատանք կատարելն է, արդյունքները գնահատելու ժամանակը դեռ կգա։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժինը շրջանի հանրակրթական դպրոցների մասնակցությամբ կազմակերպել է ասմունքի մանկապատանեկան փառատոն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Այն նվիրված էր հայ գրականության մեծանուն կին նվիրյալներ Մարո Մարկարյանի եւ Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան տարեդարձերին։ Ասմունքի մրցույթն անցկացվեց տարիքային երկու խմբերի միջև, որին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել շրջանի 17 հանրակրթական դպրոցների 51 աշակերտների մասնակցությամբ։ Փառատոնի նպատակն է երիտասարդ սերնդի ուշադրությունը սևեռել հայ անարգարտ գրականությանն ու պոեզիային, վերհանել պատանի ասմունքողներին, մեկ անգամ եւս անդրադառնալով մեր գրողների թողած գրական հարուստ ժառանգությանը։ Մարո Մարկարյանն ու Սիլվա Կապուտիկյանը 20-րդ դարի հայ գրականության լեգենդներ են, ովքեր իրենց հախորն ու համարձակ հայրենասիրությամբ, բնատուր տաղանդով եւ միայն հայուհուն բնորոշ աննահանջ կերպով մեծ եւ հարուստ ժառանգություն են կտակել մեզ։ Ողջունելով մրցույթ փառատոնի մասնակիցներին, կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Սվետլանա Ասրյանը բացատրեց փառատոնն անցկացնելու կանոնակարգը։ Բեմահարթակը տրամադրվեց երեխաներին եւ դահլիճը լցվեց մարգարյանական եւ կապուտիկյանական պոեզիայի շնչով։ Խանդավառված էին երեխաները զգացմունքային։ Ասմունք փառատոնի ընթացքում երեխաները նորովի բացահայտեցին հայ գրականության հանճարներին, ուխտելով դառնալ երխվյալ զինվորներ, պահելու, պաշտպանելու մայր լեզուն եւ մայր հայրենիքը։ Ամփոփելով մրցույթի արդյունքները, գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Ռոմելա Արստամյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ շատ դժվար էր ընտրություն կատարելը եւ ներկայացրեց հանրապետական համանուն մրցույթի ուղեգիր նվաճած մասնակիցների անունները։ Շրջանային փուլում հաղթող ճանաչված աշակերտները ապարգևատրվեցին կրթության բաժնի պատվոգրերով։ Պատվոգրեր ստացան նաև ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած աշակերտները։ Մարզասերների համար Արցախցի մարզիկները փետրվարի 22-ից 25-ը մասնակցելու են Ռուսաստանի Դաշնության Յարոսլավլ քաղաքում կայանալիք խառը մենամարտերի պատանիների աշխարհի առաջնությանը։ Մինչև առաջնության մեկնելը փետրվարի 10-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Ստեփանակերտում անց են կացնելու ուսումնամարզական հավաքներ, որի նպատակն է ավելի լավ նախապատրաստել մարզիկներին, ասել է Արցախի մարտարբեսների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանը եւ հավելել, որ առաջնությանն Արցախից մասնակցելու են 4 մարզիկ եւ 1 մարզիչ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ թույլ ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։